Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Draga braćo muslimani, na našem prethodnom predavanju govorili smo o prvoj vrsti razloga koji svoga počinioca uvode u vatru i obavezuju na vječni boravak u njoj. Na ovom predavanju navest ćemo nekoliko dijela druge vrste razloga, a to su razlozi čiji počinilac zaslužuje ulazak u vatru, ali ne i vječni boravak u njoj. Od tih razloga dijela jeste neposlušnost roditeljima, neposlušnost majci i ocu. Pod neposlušnošću podrazumijeva se prestanak izvršavanja obaveza prema roditeljima, prekidanje rodbinskih veza, loše obhođenje prema njima, bilo riječima ili dijelima. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا Gospodar tvoj zapovijeda da samo njega obožavate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kada jedno od njih dvoje ili oboje, ko tebe starost doživi, ne reci im ni uh i ne podvikni na njih i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv, ponizan, iz milosti prema njima i reci gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali. Također rekao je uzvišeni Allah, eniškur li voli vali dejke ili jel mesir, budi zahvalan meni i roditeljima svojim, doista meni ćete se svi vratiti. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kaže, trojici je Allah zabranio džennet, notornom alkoholičaru, onome koji je neposlušan svojim roditeljima i onome koji nije ljubomoran na svoju porodicu koji dozvoljava razvrat u svojoj porodici. Od dijela koja zaslužuju da njihov počinilac uđe u džehennemsku vatru jeste i kidanje rodbinskih veza, prekidanje rodbinske veze s nekim članom svoje bližnje porodice, tako da čovjek uskraćuje ono što je obavezan izvršavati prema tom članu porodice. Na primjer, pomoći mu fizički i materijalno. Bilježe Buharija i Muslim od Džubeira ibn Mut'ima radijallahu anha da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao u džennet neće ući onaj koji kida veze. Pojašnjavajući ovu riječ veze, Sufjan rahimahullahu ta'ala, jedan veliki učenjak i pobožnja kaže to je riječ o rodbinskim vezama. U džennet neće ući onaj koji kida rodbinske veze. Također, kod Buharije, kod muslima, bilježi se od Ebu Hureyre radijallahu an, da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao doista je rodbinska veza ustala i obratila se uzvišenom Allahu riječima. Ovo je mjesto onoga ko ti se utječe od kidanja rodbinskih veza. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala rekao da. Da li te čini zadovoljnom da uspostavim vezu s onim ko uspostavlja vezu s tobom i da je prekinem s onim koje prekida s tobom? Pa je rodbinska veza odgovorila da. Allah subhanahu wa ta'ala je dodao to ti i pripada. Zatim je Allaho poslanik alaihi salatu wasalam rekao učite ako želite kuranski ajet فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّيُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَا أَبْصَارَهُمْ Zar i vi ne biste, kada biste se vlasti dočepali, nered na zemlji činili i rodbinske veze kidali, to su oni koje Allah prokleo i gluhim i slijepim ih učinio. Nažalost, Danas većina muslimana nemarna je prema ispunjavanju roditeljskih prava i prava rodbine, tako da prekidaju veze s njima. Za ovakvo ponašanje pojedini kao izgovor navode da ta rodbina ne želi s njima održavati vezu. Ovaj izgovor ništa ne koristi, jer ako bi se veza uspostavljala samo sa onima koji to žele, tada to uspostavljanje veza ne bi ni bilo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, već bi bilo radi lične koristi. Kako se bilježi u Buhari od Abdullaha ibn Amra ibn Asa radijallahu anhuma, da je vjerovjesnik alihi salatu wasalam rekao ne uspostavlja vezu onaj koji to radi i skoristi, već onaj koji uspostavlja vezu kada rodbina s njim prekine tu istu vezu. Od Ebu Hureyre radijallahu an prenosi se da jedan čovjek rekao Allahom poslaniku alihi salatu wasalam Allahov poslaniće, u istinu, ja imam rodbinu s kojom održavam veze, ali oni ih kidaju. Ja lijepo postupam prema njima, a oni mi na to uzvraćaju lošim, brinem se za njih, a oni me zaboravljaju. Allaho poslanik alihi salatu veselam mu, ako si doista takav kakvim se opisuješ, ti kao da im u usta stavljaš vrao pjesak, neprestano će uz tebe biti od Allaha subhanahu wa ta'ala pomagač sve dok tako postupaš. Ukoliko čovjek bude održavao veze sa svojom rodbinom, a oni ih kidali, doista će njemu pripasti lijepa završnica, pa će se i oni povratiti i održavati veze s njim, kao što i on održavao veze s njima, ukoliko im Allah subhanahu wa ta'ala bude htio dobro. Od dijela koja povlače za sobom ulazak u džahnemsku vatru jeste i jedenje kamate, uzimanje i davanje kamate. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ja juha alladina amenu la ta'kulu riba ad'afe muda'afe wattaku allaha la'allakum tuflihun wattaku nara allati u'iddat lil kafirin wa atiju allaha wal rasula la'allakum turhamun O vjernici, bezdušni zelenaši, ne budite. Allaha se bojte, jer ćete tako postići što želite, čuvajte se vatre za nevjernike pripremljene i pokoravajte se Allahu i poslaniku da bi vam bila milost ukazana. Allah subhanahu wa ta'ala obećao je vječni boravak u vatri onome ko se vrati kamati nakon što mu je stigla opomena, Ko to bude smatrao dozvoljenim?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 Onome do koga dopre pouka gospodara njegova, pa se okani, njegovo je ono što je prije stekao i njegov slučaj će Allah subhanahu wa ta'ala rišavati, a oni koji to opet učine, vrate se kamati, bit će stanovnici džehennema, u njemu će vječno ostati. Također, od dijela koja povlače za sobom ulazak u džehennem jeste jedenje jetimskog imetka, imetka siročeta, svejedno bilo ono muško ili žensko, poigravanje s tim imetkom, Allah subhanahu wa ta'ala kaže innal ladina ya'kuluna amwala al-yatama dhulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira oni koji bez ikakva prava jedu i metke siročadi doista jedu ono što će ih u vatru dovesti i oni će u ognju gorjeti jetim je dijete čiji otac umro preselio prije nego li je ono postalo punoljetno. Također od tih dijela jeste i lažno svjedočenje. Ibn Omer radijallahu anhuma prenosi da je vjerovjesnik alaihi salatu wasalam rekao neće se pomjeriti stopala na sudnjem danu onoga koji je lažno svjedočio sve dok mu Allah subhanahu wa ta'ala ne propiše vatru. Lažnim svjedočenjem smatra se da čovjek svjedoči za nešto što ne zna, ili da svjedoči u korist onoga što zna da je suprotno istini, jer svjedočenje je dozvoljeno samo za ono što svjedok dobro poznaje. U hadisu se spominje da je vjerovjesnik alihi salatu veselam pitao čovjeka vidiš li sunce, pa je čovjek odgovorio da, a vjerovjesnik alihi salatu veselam mu zvratio za nešto tako jasno svjedoči, u protivnom ostavi svjedočenje od dijela koja povlači za sobom ulazak u džehennem jeste i uzimanje mita, korupcija. Od Abdullaha ibn Omera radijallahu anhuma prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alihi wasallam rekao u vatri su i onaj koji daje mito i onaj koji uzima mito. Što se tiče onoga koji je prisiljen da dadne mito kako bi došao do svoga prava ili kako bi otklonio od sebe nevolju, on ne potpada po značenje ovoga hadisa. Također, od tih dijela koja povlače za sobom ulazak u džehennem jeste i lažno zaklinjanje. Haris ibn Malik radijallahu anhu kaže Čuo sam vjerovjesnika sallallahu alihi wasallam na hadžu kako između džemreta govori ko uzme i metak svoga brata lažnim zaklinjanjem neka pripremi sebi mjesto u vatri, neka prisutni prenese odsutnom. Lažno zaklinjanje je zabranjeno i u slučaju kada se osoba lažno zakune, u situaciji kada priznaju njena prava, tako da se na osnovu tog zaklinjanja donese presuda da joj dotično pravo i pripada, a zabranjeno je i u slučaju kada osobi ne priznaju njena prava, tako da se na osnovu tog zaklinjanja donese presuda na njenu štetu, to jest da joj se uskrate ta prava. Od postupaka koji povlače za sobom ulazak u džehennem. Dakle, svoga počinioca odvode do džehennema jeste i suđenje ljudima po neznanju ili po nepravdi ili naklonost jednoj od strana. Zbog hadisa Burejde ibn Husayba radijallahu an, koji prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam rekao Trojica su kadija, trojica su sudija. Jedan od njih će u džennet, a druga dvojica u vatru. Što se tiče kadije koji će ući u džennet, to je čovjek koji ima znanje i uloži trud da ispravno presudi. A u vatru će ona i kadija koji o nečemu sudi, a zato nema potrebno znanje, kao i kadija koji ima potrebno znanje, a namjerno donese nepravednu presudu. Također varanje, nesavjetovanje, podčinjenih, neupućivanje na dobro, razlog je ulaska u džehennem. Kada se kaže varanje, nesavjetovanje, neupućivanje na dobro misli se ponašanje prema ljudima na način koji im ne donosi nikakvu korist. Maqil ibn Jasar radijallahu anhu prenosi da je čuo Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da kaže nema ni jednog čovjeka kojem Allah podari upravu nad ljudima pa umre, a varao je te ljude, svoje podanike, a da mu Allah neće zabraniti džennet. Ovo obuhvata kako upravo nad drugim ljudima, tako isto i upravo nad svojom porodicom. Zbog hadisa Ibn Omera radijallahu anhuma, koji kaže da je čuo vjerovjesnika alihi salatu veselam kako govori svi ste vi pastiri i svi ste vi odgovorni za svoje stado, to jest one kojima upravljate. Pa je imam, vođa, pastir, odgovoran je za svoje stado. Suprug je pastir u svojoj porodici i odgovoran je za svoje stado. Supruga je pastirica u kući svoga muža i odgovorna je za svoje stado. Sluga, podanik, je pastir i metka svoga vlasnika i odgovoran je za svoje stado. Svi ste vi pastiri i svi ste vi odgovorni za svoje stado. Od dijela koja svoga počinioca odvode u vatru jeste i slikanje svega što ima dušu, slikanje čovjeka ili životinje. Dakle, svega što ima dušu. Ibn Abbas radijallahu anhuma prenosi da je čuo vjerovjesnika sallallahu alihi wasallam kako kaže svaki slikar bit će u vatri. Svaka slika koju je naslikao pretvorit će se u osobu koja će ga patiti u džehennemu. Kod imama Buharije stoji kogod naslika sliku Allah će ga kažnjavati sve dok on ne udahne dušu u tu sliku, a nikada je neće moći udahnuti. Što se tiče slikanja, prirode, drveća, bilja i slično, u tome nema smetnje. Po mišljenju većine islamskih učenjaka. Ima učenjaka koji to zabranjuju zbog hadisa Ebu Hureyre radijallahu an zabilježenog u Buharinom sahihu u kojem stoji da je čuo vjerovjesnik alihi salatu wasalam kako kaže uzvišeni Allah rekao je zar ima većeg nasilnika od onoga koji hoće da stvara slično mome stvaranju pa neka stvore atom ili zrno gorušice ako mogu. Kod Buhari i kod muslima bilježi se od Harisa ibn Vehba radijallahu anh da je vjerovjesnik alihi salatu wasalam rekao Zar da vas ne obavijestim o stanovnicima vatre? To su svaki utul, džavvaz, mustekbir. Utul je grubi, nepristupačni, koji nije blag ni prema istini ni prema ljudima. Džavvaz je je pohlepni škrtac, onaj koji skuplja, a ne udjeljuje drugima, a mustekbir jeste onaj koji odbija istinu i koji nije skroman prema stvorenjima, pa sebe smatra na većem stepenu od drugih ljudi i svoje mišljenje smatra ispravnim od istine. Također, od opasnih dijela koja svoga počinioca odvode u džehennemsku vatru, jeste i korištenje zlatnog i srebrnog posuđa za jelo i piće, svejedno koristili ga muškarci ili žene. Bilježe Buharija i Muslim od Umu Salime radijallahu anha da je vjerovjesnik alihi salatu wasalam rekao U istinu, onaj koji pije iz srebrenog posuđa, taj u svoj stomak ubacuje džehennemsku vatru. Kod imama muslima stoji dodatak, u istinu, onaj koji jede ili pije iz zlatnog ili srebrenog posuđa, taj u svoj stomak ubacuje džehennemsku vatru. Draga moja braćo muslimani, čuvajte se spomenutih razloga koji vode u vatru. Poduzmite razloge i dijela koja će vas udaljiti od vatre i putem koji ćete uspjeti ući u džennet. Znajte da je dunjaluk kratkotrajno uživanje, brzo prolazi. Molite svoga gospodara za postojanost na istini sve do vaše smrti i molite ga da vas proživi sa vjernicima i vjernicama kojima je podario svoje blagodati. Gospodaru naš, učvrsti nas na istini, učvrsti nas na islamu i usmrti nas na njemu. Oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima svojom milošću, jer si u istinu ti, gospodaru naš, najmilostiviji. Sva hvala pripada samo tebi. Neka je Allahov salavat i salam na našeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu časnu porodicu i sve ashabe.